kweli dhalika liya'lama anni lam akhunhu bilghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khaa'irin apate kujua ya kwamba mimi sikumfanyia khiana nyuma yake na ya kwamba Mwenyezi Mungu aziongoi hila za mahaini Allahu akbar Allahu akbar La mfalme akamwona Yusufu atakuwa na faida naye kwa ule uwezo wake kuifasiri ndoto yake na akaazimia amwite akawaamrisha usaidizi wake wamlete alipomfikia mjumbe akamwambia kuwa mfalme anamtaka habari hiyo haikumpapatisha juu ya kuwa ina bishara ya kufunguliwa kwake wala kule kutamani kutoka kwa mfungwa kwenye dhiki za jela na taabu zake hakukuitikisa subira yake akakhiari angoje mpaka idhihirike kuwa hana makosa kuliko kufanya haraka kutoka na huku yale aliyotuhumiwa bado yamemganda. Akamwambia mjumbe, rejea kwa bwana wako, mtake yaangalie tena yale mashtaka niliyoshtakiwa, awaulize wale wanawake waliokusanywa na mke wa mheshimiwa kwa kunifanyia hila mimi Wakababaika na wakajikata mikono yao. Je, walipotoka kwenye yale majaribio walikuwa wanaamini kuwa mimi sina makosa na safi au waliniona ni mchafu na mzinifu? Mimi nataka haya ipate kuonekana hakika katika macho ya watu ama Mola wangu mlezi anavijua vyema vitimbi vyao. Mfalme akawakusanya wale wanawake na akawauliza Ilikuwa vipi hali yenu pale mlipojaribu kumkhada Yusufu aghafilike na wema wake na usafi wa nafsi yake? Je, mlimwona amemili kwenu? Wakamjibu Mwenyezi Mungu ametakasika. Hakumsahau mja wake hata uchafuke usafi wake. Sisi hatukuona kwake lolote la kumtia dosari. Hapo basi wema ukapata nguvu katika moyo wa Zulekha, yani mke wa mheshimiwa, akaingia kusema sasa kwa elimu dhihiri ni mimi ndiye niliyemkhada na nikajaribu kumzaini kinyume nafsi yake kwa kumghuri lakini yeye alishikilia usafi wake na sasa nahakikisha kuwa yeye ni katika watu wa kweli na ni haki tupu aliponirudishia tuhuma mimi na kunitia makosani haya mimi naungama kwa kweli nayoitoa apate kuwa na yakini Yusufu kuwa mimi sikuchukua fursa ya kutokuwepo alipokuwa gerezani nikaendelea na khiana na nikamdhulumu kwa kumtuhumu na kwa kuwa hakika Mwenyezi Mungu haijali kufanikiwa mipango ya mahaini